ezan koji se prouči kasetom nije validan i za njim se ne ponavlja. Zašto? Zato što je ezan ibadet i treba da onaj ko uči ezan namjerava namjeru da je to ibadet. Kasetofon ili CD nema namjere i zato kažemo, i ne samo mi kažemo, učenjaci ummeta kažu da je ezan proučen putem kasete ili CD-a ili DVD-a ili, ili, ili, je neispravan i za njim se ne ponavlja i ljudi iz tog mjesta su svi griješni. Jer je ezan po pravilu fart kifaje, što znači ako ga niko ne prouči, svi su griješni. Ako ga jedan prouči, niko nije griješan. Znači kada ga prouči kaseta, ga nije proučio i to selo i to mjesto svi su griješni. I na kraju namaz u avionu i namaz u autobusu.